Septintas skirsnis. Jeigu mes imtume teisti visus uzurpatoriaus šalininkus, kurie būdami prie valdžiaus vairo keršijo royalistams, gal dabar jūsų brolį reikėtų nuteisti mirti. Tai, kas įvyko, visiškai suprantama, tai atpildo dėsnis. Kaipgi čia dabar sušukau aš. Ir šitaip kalbate jūs, teisingumo atstovas? Garbiai žodis, visi tie korsikiečiai bepročiai, atsakė Vilforas ir jie mano, kad jų tėvinainis tebėra imperatorius. Jūs pavėlavote, mielasis. Jums reikėjo taip kalbėti su manim prieš du mėnesius. Šiandien jau nebe tie laikai, neždinkiteis iš čia arba aš liepsiu jūs išmesti. Aš žiūrėjau į jį galvodamas, ar nepadės nauji prašymai, bet tai buvo ne žmogus, o akmuo. Aš prieėjau prie jo. Na kągi, tariau pusbalsiu, Jeigu jūs taip gerai pažįstate korsikiečius, turite žinoti, kaip jie laikosi žodžių. Jūsų manimų žudikai gerai padarė nužudydami mano brolį, nes jis buvo bonapartistas, o jūs rojalistas. Puiku. Aš irgi bonapartistas ir pažadu jums, aš jūs nužudysiu. Nuo šios akimirkos jums paskelbiu vendetą, užtat saugokiteis. Kai pirmą kartą susitiksime akis į akį, išmuš jūsų paskutinė valanda. Jam nespėjus atsikvošyti, aš atidariau duris ir išbėgau. Štai kaip Bertučijau, tarė Montekristas. Nors jūsų fizionomija ir dora, jūs drįstate kalbėti tokius dalykus ir dar karališkajam prokurorui. Negerai. Ar jis bent žinojo, ką reiškia vendeta? Žinojo tai puikiai, kad nuo tos akimirkos niekur neidavau vienas ir tupėdavau namie, įsakęs manęs visur ieškoti. Laimė, aš turėjau tokį gerą prieglobstį, kad jis negalėjo manęs rasti. Tada jį apimė baimė, jis bijojo pasilikti nime, prašė, kad jį perkeltų į kitą vietą, o kadangi jis buvo įtakingas žmogus, jį perkelė į Versalį. Bet, kaip žinote, korsikietis, kuris prisiekė atkeršyti priešui, nuotolių nepripažįsta. Kad ir labai jis skubėdavo, jo karieta nie kartų nebuvo pralenkusi manęs daugiau kaip pusdienių kelio, nors aš sekdavau jį pėščias. Buvo svarbu ne tik jį nužudyti, šimtą kartų galėjau tai padaryti, bet reikėjo taip nužudyti, kad manęs nepastebėtų ir nesulaikytų. Juk aš jau nebepriklausiau savo, aš turėjau globoti ir maitinti brolienę. Ištisus tris mėnesius tykojau Vilforo. Per tuos tris mėnesius sekiau ir žinojau kiekvieną jo žingsnį. Pagaliau man buvo pranešta, kad jis slapta lankusi Otejyje. Aš jį tebesekiau, sekiau, ir pamačiau įeinant į tą patį namą, kur mes dabar esame. Tik užuot ėjęs kaip visi žmonės pro paradinius vartus iš gatvės, jis atjaudavo arba atvažiuodavo karietą, palikdavo arklį ar ekipažą viešbutyje ir įžengdavo štai pro tuos vartelius. Matote? Montekristas linktelėjo galvo patvirtindamas, kad jis tamsoje mato vartelius, kuriuos rodė Bertučijus. Daugiau man nebuvo kas veikti Versalyje – aš persikėliau į OTI ir ėmiau rinkti žinias. Kadangi norėjau jį nutverti, matyt reikėjo čia statyti žabangas. Namas, kaip sakė jūsų šviesybei vartininkas, priklausė Markizui de San Meranui Vilforo uošviai. Markizas gyveno Marselyje, tas užmeščių namas jam buvo nereikalingas. Buvo kalbama, kad Markizas išnuomojęs jį jaunai našliai, kurią visi čia pažinojo tik baronieniais vardu. Vieną vakarą pažiūrėjęs per tvorą pamačiau sode moterį. Ji vaikštinėjo viena ir vis žvilgčiojo į vartelius. Aš supratau, kad ji laukė Vilforo. Kai ji priejo prie manęs tiek, kad tamsoje galėjau įžiūrėti jos veidų bruožus, pamačiau, kad ji jauna ir graži, kokių 18 metų, aukšta šviesia plaukiai. Ji buvo apsivilkusi tik paprastą halatą, niekas nevaržė jos talijos ir aš pastebėjau, kad ji ne iš čia ir netrukus gimdys. Po valandėliais varteliai atsidarė ir įėjo vyriškis. Jaunoji moteris nuskubėjo jam priešais. Jie apsikabino, švelniai pasibučiavo ir draugė įėjo į namą. Tas vyriškis buvo Vilforas. Aš maniau, kad grįždamas ypač naktį jis turės eiti vienas per visą sodą. O paskui ir sužinojate tos moters vardą, paklausė grafas. Ne jūsų šviesybė, atsakė Bertučijus. To jau pats pamatysite, kad tam neturėjau laiko. Pasakokite, Ta vakarą, matyt, būčiau galėjęs nužudyti karališkai prokurorą, bet dar nebuvau gerai ištyrę sodų. Bijojau, kad vienu smūgiu jo neužmušiu ir jeigu jam surikus kas nors atbėgs, nesuspėsiu pasprukti. Nusprendžiau tai atidėti iki kito susitikimo ir norėdamas geriau viską sužinoti, įsinuomojau kambarėlį su langais į gatvę, kuri ėjo palei sodų sieną. Po trijų dienų apie 7 valandą vakaro pamačiau, kaip iš namų išėjo tarnas ir nušuoliavo link Sevro kelių. Spėjau, kad jis nujojo į Versalį ir neapsirikau. Po trijų valandų visas Dulkinas, atlikęs kas buvo liepta, jis grįžo. Praėjo dar dešimt minučių ir kitas žmogus, pėščias, susisupęs apsiaustu, atidarė vartelius, įėjo į sodą ir juos uždarė. Tuomet puoliau iš namų. Nemačiau Vilforo veido, bet pažinau jį iš savo širdies plakimų. Perėjau per gatvę, pasiekiau šaligatvio stulpelį prie sodo sienos kampų. Nuo to stulpelio pirmą kartą žiūrėjau į sodą. Šį kartą nepasitenkinau vien žiūrėdamas, bet išsitraukiau iš kišenį speilį, patikrinau ar aštrus ir peršokau per tvorą. Pirmiausia, pribėgo prie vartelių. Spynoje jis buvo palikęs raktą ir tik dėl atsargumo porą kartų pasukęs jį. Taigi niekas man nekliudė bėgti šiuo keliu. Ėmiau žvalgytis. Vidury sodo buvo lyg pievutė, jos kampuose augo medžiai vešliais lapais ir rudens gėlių krūmai. Norėdamas nueiti iš namų iki vartelių arba atgal, Vilforas turėjo eiti pro šiuos medžius. Buvo rugsėjo pabaiga, pūtė smarkus vėjas, išbliškusi mėnulį visą laiką dengė dangumi lekia juodi debesys. Jis buvo apšvietęs tik smėlį alėjose einančiuose į namą, o po medžiais šešėlis buvo toks tamsus, kad ten drąsiai galėjo pasislėpti žmogus, nebijodamas būti pastebėtas. Aš įlindau ten, kur arčiausiai turėjo praeiti Vilforas. Vos tik pasislėpiau, pro medžius lankstančių vėjo švilpesį išgirdau vaitojimą. Bet jūs žinote jūsų šviesybę, arba tikriau sakant, nežinote, kad tam, kuris nori įvykdyti žmogžudystę, visada vaidenasi riksmas. Praslenku dvi valandus. Ir per tą laiką keletą kartų išgirdau kažką vaitojant. Išmušiai pusiaunaktį. Dar nenutilus liūdnam ir gaudžiam paskutinio dūžio aidui, pamačiau blankę šviesą slaptų laiptų languose, tų pačių laiptų, kuriais mes ką tik nulipome. Durys atidarė ir vėl pasirodė žmogus su apsiaustu. Tai buvo baisija akimirka. Bet aš taip ilgai jai ruošiausi, kad mano širdis net nesuvirpėjo. Išsitraukiau peilį, atlenkiau ir stovėjau laukdamas. Žmogus su apsiaustu ėjo tiesiai į mane. Kol jis žengė atvirą vietą, man pasirodė, kad jis turi dešinėje rankoje kažkokį ginklą. Aš įsikandau, ne kovos, o nesėkmės. Bet kai jam liko vos keli žingsniai iki manęs, pamačiau, kad jo rankoje ne ginklas, o kastuvas. Nespėjus man susigaudyti, kam jis nešasi kastuvą, Vilforas sustojo netoli medžių, apsidairė ir ėmė kasti duobę. Tik dabar pastebėjau, jog po apsiaustu – kurį jis buvo pasidėjęs ant pievos, kad nekliudytų dirbti, kažkas paslėpta. Prisipažįstu, prie mano neapykantus prisidėjo ir smalsumas. Rūpėjo pamatyti, ką jis darys. Stovėjau nejudėdamas, sulaikęs kvapą ir laukiau. Paskui man dingtelėjo mintis. Jaus teisingumu aš visai nebejojau, kai pamačiau, kad karališkasis prokuroras išsitraukė iš po apsiausto nedidelę, kokių dviejų peidų ilgumų ir maždaug septynių colių platumo dėžutę. Aš leidau jam įdėti dėžutę į duobę, kurią jis po to užkasi. Paskui ėmė mindžioti žemę kojomis, norėdamas paslėpti visus nakties darbo pėdsakus. Tuomet aš puoliau prie jo ir suvariau jam į krūtinę peilį, sakydamas, aš Giovanis Bertučijus, už mano brolio mirtį tu moki savo mirtimi, tavo turtas teks jo našliai. Matai, mano kerštas pavyko net geriau negu tikėjausi. Nežinau, ar jis girdėjo mano žodžius, Nemanau, jis krito net nesurikęs. Pajutau, kaip karštas jo kraujas švirkščia man ant rankų ir veido, bet apsvaigau, apkvaišau. Tas kraujas vėsino mane, o nedegino. Žaibiškai kastuvu atkasiau dėžę, paskui, kad niekas nepastebėtų, jog ją išimiu, vėl užlyginau duobę, permečiau kastuvą per tvorą, išlikiau pro vartelius, užrakinau juos iš lauko du kartus ir raktą pasiėmiau. Šit kaip, tarė Montekristas. Matau, kad tai buvo tik žmogžudystė ir betų vagystė. Ne jūsų šviesybė, paprieštaravo Bertučijus, tai buvo vendeta apmokanti skolą. Suma išėjo nemaža, tai buvo ne pinigai. Ak, tiesa, tari Montekristas, kažką minėjote apie kūdikį. Taip jūsų šviesybė. Nubėgo prie upės, atsisėdo ant kranto ir norėdamas kuo greičiau pamatyti, kas yra dėžėje, peiliu nusukau užraktą. Suviniotas į plono batisto vystiklus čia gulėjo naujagimis. Jo veidelis buvo raudonas, rankytais pamilinėjusios. Matyt, jis mirė dėl to, kad virkštelė apsiviniojo aplink akliuką ir jį uždusino. Tačiau jis dar nebuvo atšalęs ir aš nedrįsau mesti jo į upę tekančią prie mano kojų. Po valandžiukis man pasirodė, kad jo širdutė tylutėliai plaka. Atviniojau jam nuo kaklo virkštelę, O kadangi Bastijos ligoninėje kažkada esu buvęs sanitaru, gelbėjau jį taip, kai būtų gelbėjęs tokiu atveju ir gydytojas. Ėmiau pūsti jam į plaučius orų. Maždaug po 15 minučių nepaprastų mano pastangų dėka kūdikis pradėjo kvėpuoti ir knerktelėjo. Aš ir pats suknerkiau, bet iš džiaugsmo. Vadinasi, Dievas neprakeiki manęs, pagalvojau. Jeigu leidžia man gražinti gyvybę jau tvariniui, vietoj tos, kurią atimiau kitam. Kur padėjote tą vaiką? paklausė Montekristas. Toks bagažas nelabai patogus žmogui, kuriam reikia bėgti. Kaip tik todėl negalėjau jau pasilikti pas save. Bet žinojau, kad Paryžiuje yra pamestinukų namai, kur priimami tokie nelaimingi kūdikiai. Prie užkardos pareiškiau radęs vaiką ant kelių ir pasitairavau, kur pamestinukų namai. Dėžiai patvirtino mano žodžius. Batisto vystiklai rodė, kad vaikas priklausė turtingiems tėvams. Kraujas, kurio buvau įsitepęs, galėjo būti ir kūdikio kraujas, ir šiaip kienų. Mano pasakojimo visi patikėjo, nurodė pamesinukų namus, kurie buvo pačiame pragaro gatvės gale. Aš perpjau vystiklą į dvi dalis taip, kad viena iš dviejų raidžių, kuriomis jis buvo pažymėtas, liktų prie vaiko, o kitą turėčiau aš. Paskui padėjau nešulį prie slenkščio, paskambinau ir nudūmiau kiek įkabindamas. Po dviejų savaičių grįžau į Roljaną ir asuntai pasakiau. Nusiramink, sesuo, Izraelis mirė, bet aš už jį atkeršijau. Tada ji paklausė, ką tai reiškia, ir aš jai viską papasakojau. Giovanni, tarė man asunta, tau reikėjo pasijimti vaiką. Mes jam būtume atstoję tėvus, kurių jis neteko. Būtume jį pavadinę Benedetu, palaimintuoju, ir už tą gerą darbą Dievas būtų mus palaiminęs. Užuot atsakęs, padaviau jai pusę vystiklo, kurį buvau pasilikęs, kad būtų galima išreikalauti vaiką, kai mes prakusime. O kokiamis raidėmis buvo pažymėtas vystiklas, paklausė Montekristas. E ir N. Viršuje baronų karūna. Jūs, matau, nusimanote apie heraldiką, Bertučiau. Velniai rautų, kurgi sėmėtės šio mokslo apie herbus? Pas jūs tarnaudamas jūsų šviesybę visko gali išmokti – Pasakokite, man rūpi sužinoti du dalykus. Kokius jūsų šviesybė? Kas nutiko tam berniukui? Rodo sakėte, kad tai buvo berniukas. Ne jūsų šviesybė neprisimenu, kad tai būčiau sakęs. Vadinasi, man pasigirdo, apsirikau. Ne, neapsirikote, tikrai buvo berniukas. Bet jūsų šviesybė norėjote sužinoti du dalykus. Koks antrasis? Dar norėjau sužinoti, kokiu nusikaltimu buvote kaltinamas, kai prašėte kunigo ir pas jūs į Nimo kalėjimą atėjo abatas Buzonis. Tai bus labai ilgas pasakojimas jūsų šviesybę. Na ir kas, dabar tik dešimta. Žinote, kad aš mažai miegu, o jums, manau, dabar nemiegas rūpi. Bertučius nusilenkė ir pasakojo toliau. Iš dalies norėdamas nuslopinti mane kamuojančius prisiminimus, iš dalies norėdamas uždirbti vargšiai našliai pragyvenimo lėšų, aš vėl ėmiau verstis kontrabandą. Tas verslas dabar nebuvo susijęs su didelė rizika, nes įstatymai buvo pasidarę švelnesni, kaip visada būna po revoliucijos. Ypač prastai buvo saugojamos pietų pakrantys dėl nesiliaujančių brūzdėjimų tai Avinjone, tai Nime, tai Uzėse. Mes pasinaudojame tuo atokvėpiu, kurį mums davė valdžia, ir užmesgėme ryšius su visu pajūriu. Nuo tada, kai Nime buvo nužudytas mano brolis, aš nenorėjau grįžti į tą miestą. Užtat smuklininkas, su kuriuo turėdavau reikalų, pamatęs, kad mes jį užmiršome, pats atvyko pas mus ir atidarė savo smukliai skyrių prie kelio iš Belgardo į Bokerą su iškaba Garo tiltas. Prie kelių į Egmortą, į Martigą ir Buką mes turėjome 12 sandėlių, kur slėpdavome prekes, o prireikus ir patys rasdavome prieglobstį nuo muitininkų ar žandarų. Kontrabandininko verslas nepaprastai pelningas, kai vertiesi juo protingai ir su energija. Aš gyvenau kalnuose. Dabar dėl dviejų priežasčių bijojau žandarų ir muitininkų. Juk mane nutvėrė, būtų ėmę tardyti, o tardydami visada domisi praeitimi. Taigi mano praeitie galėjo rasti šio to rimtesnio negu be muito įvežti cigarai arba viena kita statinaitė kontrabandinio spirito. Todėl daugybę sykių norėdamas verčiau mirti, negu sėsti į kalėjimą. Aš veikdavau ryštingai ir nekartą įsitikinu, kad per didelis rūpinimasis savo kailiu už vis labiausiai kliudo sėkmingai vykdyti sumanimus, reikalaujančius greito sprendimo ir drąsaus. Ir iš tikrųjų, jei nusprendėjai nebranginti savo gyvybės, daraisi nepanašus į kitus žmonės arba kiti žmonės darosi nepanašus į tave. Kas šitaip nusprendėjai, tas tučto jau pajunta – kad didėja jų jėgos ir plečiasi horizontas. Jūs filosofuojate, Bertučiau, pertraukė jį grafas. Matyt, vertitės gyvenime visko po truputį. Prašau atleisti jūsų šviesybę. Nieko nieko, tik filosofuoti pusę vienuoliktos nakties vėloka. Beje, kitokių prieštaravimų aš neturiu, nes jūsų filosofija man atrodo visiškai teisinga. O šitai galima pasakyti ne apie kiekvieną filosofinę sistemą. Aš keliaudavau kas kartą vis toliau ir grįždavau vis su didesniu pelnu. Asunta buvo taupi šeimininkė ir mūsų mažas turtelis augo. Kartą, kai ruošiausi į kelionę, ji tarė. Važiuok, o grįžęs rasi staigmeną. Kad ir kiek amantinėjau ją, moteriškį nieko nenorėjau sakyti ir aš išvykau. Buvau išvykęs apie šešetą savaičių. Lukoje pasikrovėme alyvos, livorne angliškus medvilniais. Viską labai sėkmingai nugabenome, pardavėme su dideliu pelnu ir grįžome linksmi namų. Pirmiausia, pačiame asuntos kambario viduryje pastebėjau, kokių aštuonių mėnesių vaiką paguldytą prabangiame, palyginti su kitais daiktais lopšyje. Aš surikau iš džiaugsmų. Nuo to laiko, kai nužudžiau karališkai prokurorą, mane kankino tik viena mintis – mintis apie paliktą vaiką. Reikia pasakyti, kad dėl paties nužudimo jokio sąžinės graužimo nejaučiau. Varkšė sunta viską atspėjo. Ji pasinaudojo mano nebuvimu ir pasijėmusi pusę vystiklo, užsirašiusi, kad neužmirštų tikslę dieną ir valandą, kada vaikas buvo paliktas prie pamestinukų namų slengščio, nuvyko į Paryžių jau pareikalauti. Be jokių prieštaravimų vaikas jai buvo atiduotas. Turiu jums pripažinti jūsų šviesybę – Kai aš pamačiau tą vargšą padarėlį mėgantį lopšyje, aš net apsiašarojau. Asunta, tariau, tu gera moteriškė ir Dievas tave palaimins. Va šitai, tarė Montekristas, netaip teisinga kaip jūsų filosofija. Tiesa, tad jau tikėjimo klausimas. Jūs sakote grina teisybę, jūsų šviesybę, atsiduso Bertučijos. Viešpats išrinko tą kūdikį mano bausmės įrankiu. Niekada nebuvau matęs, kad blogi polinkiai pasireikštų taip anksti kaip jo, ir negalima sakyti, kad jis buvo prastai auklėjamas, nes mano brolienė rūpinosi juo kaip kokiu kunigaikštuku. Jis buvo dailus berniukas, šviesiai žydromis kaip kinų porcelianas akimis, kurios taip derinusi su balta kaip pienas oda. Tik auksiniai pernelyg ryškūs plaukai jo veidui teikė truputį keistą išvaizdą. Tokie jie atrodydavo ypač tada, kai jis varstydavo ką žvitriomis akimis arba klastingai šipsaudavosi. Yra posakis. Rudaplaukiai arba labai geri, arba labai blogi. Deja, tą posakį Benedetas visiškai pateisino. Nuo pat vaikystės visi jo polinkiai buvo blogi. Tiesa, ir jo įmotės švelnumas akstino tuos pradus. Vaikui, dėl kurio mano vargšį brolienė neretai eidavo į turgų, esanti už keturių ar penkių mylių, norėdama nupirkti jam pirmųjų vaisių ir brangiausių skanėstų, tam vaikui palmos apelsinai ir genujos džiovinti vaisiai netaip patikdavo kaip kaštonai, vokti iš kaimyno sodo, arba džiovinti oboliai, nukniaukti iš palėpės, nors jis buvo apipiltas ir kaštonais, ir oboliais iš mūsų pačių sodo. Kartą, kai Benedetas buvo nedaugiau kaip šešerių metų, mūsų kaimynas Vasilijas pasiskundė mums, kad iš jo piniginiais dingęs Luidoras. Pagal mūsų korsikietišką paprotį Vasilijas niekada nerakindavo nei piniginiais, nei brangenybių, nes, kaip jūsų šviesybė žinote, Korsikoje nėra vagių. Mes manėme, kad jis blogai suskaičiavo pinigus, tačiau jis tvirtino neapsireikęs. Ta diena Benedetas buvo išėjęs iš namų anksti rytą, ir mes labai nerimavome dėl jo. Bet staiga vakare jis grįžo ir parsitampė beždžionę, kurią sakėsi radęs pririštą prie medžių grandinėlę. Jau mėno nenaudėlis vaikišės, amžinai pilnas visokių išmonių geidė beždžionys. Turbūt jam įkvėpė tą kvailą fantaziją fokusininkas lankėsis Roljenne. Jis turėjo keletą beždžionių, kreitusių visokiausius pokštus, kurie neapsakomai sužavėjo Benedetą. Mūsų miškuose nėra beždžionių, tariau jam – ypač pririštų grandinėlę. Prisipažink, iš kur ją gavai. Benedetas tvirtino savo ir pripasakojo daugybę smulkmenų, kurios darė daugiau garbės jo išradingumui negu teisingumui. Aš netekau kantrybės, jis ėmė juoktis, aš pradėjau jam grasinti, jis pasitraukė nuo manęs atbulas. Nedrįsk manęs mušti, tarė jis, neturi teisės, tu man netėvas. Mes iki šiol nežinome, kas atskleidė jam tą lemtingą paslapį, kurią taip nuo jau slėpėme. Šiaip ar taip, mane beveik išgazdino šis atsakymas, kuriame glūdėjo visas vaiko charakteris ir mano ranka nusviro jo nepalietusi. Vaikas triumfavo, ta pergalė jam teikė drąsaus. Nuo to laiko Asunta visus pinigus išleisdavo tenkindama jų įgėdžius, kuriems nemokėjo pasipriešinti, ir kvailiems norams, kuriems nedryso pasakyti ne. Kuo mažiau jis buvo vertas savo įmotės meilės, tuo jaus meilė jam didėjo. Kai aš gyvenau Roljane, viskas būdavo dar pakenčiama, bet vos tik išvykdavo, Benedetas pasidarydavo namų galvą ir siausdavo kaip įmanydamas. Jis buvo dar tik 11 metų, o draugus rinkdavosi 18-mečius bernus, didžiausius bastijos ir kortos padaužas. Dėl kai kurių išdaigų vertus griežtesnio apibūdinimo – Mus jau keletą kartų valdžia buvo perspėjusi. Aš ėmiau nuogastauti. Bet koks tardymas galėjo turėti pražutingų pasiekmių. Man prieš akis kaip tik buvo labai svarbi kelionė. Ilgai svarščiau ir nujausdamas, kad išvengsiu dideliais nelaimės, nusprendžiau pasiimti Benedetą. Aš tikėjausi, kad rūstus ir veiklus kontrabandininko gyvenimas, griežta laivo drausmė teigiamai paveiks nevykusį jeigu dar galutinai nesugadinta charakterį. Pasišaukiau Benedetą ir pasiūliau jam vykti su manim, pasiūlymą pagražindamas visokiausiais pažadais, kokie galėjo suviliauti 12 metų berniuką. Jis išklausė mane ir man baigus nusikvatojo. Jums galvoje negerai dėdė, tarė jis. Taip jis vadindavo mane, kai būdavo gerai nusiteikęs. Nesu kvailys keisti savo gyvenimą, puikų dikinėjimą į siaubingą darbą. Naktį stipti nuo šalčių, dieną kepti saulėje, amžinai slapstytis, vos iškišus nausį patekti po kulkomis ir šitaip vargti vien dėl to, kad uždirbtum truputį pinigų. O pinigų turiu per akis, asunta man jų duoda, kai tik paprašau. Pats matote, kad būčiau tikras kvailys, jeigu vykčiau su jumis. Aš buvau pritrenktas tokiu akiplėšiškumu. Benedetas grįžo pas savo draugus ir aš iš tolų mačiau, kad jis rodo jiems mane ir šaiposi. Žavus vaikas, sušnipždėjo Montekristas. Ak, jeigu jis būtų buvęs mano, toliau kalbėjo Bertučijus. Jeigu jis būtų buvęs mano sunus ar bent suneinas, būčiau sugražinęs jį į tiesų kelią, nes teisė suteikia jėgų, bet mintis, kad mušiu sūnų, kurio tėvą nužudžiau, atimdavo iš manęs bet kokią galimybę pataisyti jo charakterį. Aš duodavau gerų patarimų brolieniai, kuri, kai mudu susiginčydavome, visada gindavo nelemtą vaikiščią. O kadangi ji nekartą man prisipažino, jog jai dingsta gana didelis sumos pinigų, nurodžiau jai vietą, kur ji gali slėpti kuklų mūsų turtą. Aš jau buvau tvirtai nusprendęs. Benedetas labai puikiai skaitė, rašė ir skaičiavo, nes jeigu kartais panorėdavo mokytis, jis per vieną dieną išmokdavo tiek, kiek kitas išmokdavo per savaitę. Aš, kaip jau sakiau, Buvau nusprendęs įtaisyti jį raštvedžiu į kokį nors tolimojo plaukiojimo laivą ir, jo neįspėjęs, vieną gražų rytą pačiupti ir nugabenti į laivą. Būčiau pavedęs juo rūpintis kapitonai, taigi jo ateitis visiškai būtų priklausiusi nuo jo paties. Šitaip nusprendęs išvykau į Prancūziją. Šį kartą visos mūsų operacijos turėjo būti vykdomos Lijono įlankoje. Dabar jos buvo pasidariusios kur kas sunkesnės ir pavojingesnės nes jau ėjo 1829 metai. Ramybė buvo visiškai atstatyta, pakrantys buvo sekomus rūpestingiau ir griežčiau negu bet kada, mat bokere netrukus turėjo būti atidaryta mūgė. Iš pradžių viskas sekėsi puikiai. Savo laivą su dvigubu dugnu, kur slėpėme uždraustas prekes, pririšome tarp daugybės kitų laivų stovinčių prie abiejų Ronos krantų nuo Bokero iki Arlio – Čia atvykę naktimis mes pradėjome krauti savo kontrabandą ir siūsti į miestą per žmonės, kurie palaikydavo su mumis ryšius, arba per smuklininkus, pas kuriuos turėdavome slėptuves. Ar apsvaiginti sėkmės užmiršome atsargumą, ar buvome išduoti, bet vieną pavakarę apie penktą valandą, kai ruošėmis užkasti, atbėgo mažasis mūsų jungai ir įsigandęs pranešė, kad jis matęs visą būrį muitininkų vykstančių į mūsų pusę. Tiesą sakant, mums kėlė baime ne pats būrys, Ronos krantais, ypač tomis dienomis slampinėdavo ištisos kuopos, bet atsargumo priemonės, kurių anot berniuko tas būrys ėmėsi, kad jo niekas nepastebėtų. Mes tuoj subrusdome, bet buvo jau per vėlo. Mūsų laivas, kurį jie be abejo sekė, buvo apsuptas iš visų pusių. Tarp muitininkų pastebėjau keletą žandarų. Kadangi juos pamatęs, aš visada pajuntu tiek baimės, kiek turiu drąsaus prieš visus kitus karius, greitai nulipau į triumą ir išlindęs pro angą puoliau į upę. Plaukiau po vandeniu tik retkarčiais įkveipdamas oro ir niekieno nepastebėtas pasiekiau neseniai išraustą griovį, jungiantį Roną su kanalu einančiu iš Bokero į Egmortą. Prisikasęs prie tos vietos pasijutau išgelbėtas, nes galėjau plaukti šituo grioviu niekieno nematomas. Šitaip ir priplaukiau kanalą be jokių nelaimingų nuotykių. Aš pasirinkau tą kelią neatsitiktinai. Jūsų šviesybė jau pasakojau apie vieną Nimo smuklininką, kuris prie kelio iš Belgardo į Bokerą laikė nedidelį viešbutį. Puikiai prisimenu, tarė grafas. Tas garbingas žmogus, jeigu neklystu, buvo net jūsų kompanionas. Taip, taip, atsakė Bertučijus. Tačiau prieš kokius septynerius metus jis buvo perleidęs savo smuklę vienam siuvėjui iš Marselio – Besivėjaudamas jis nuskurdo ir sumanė pabandyti laimę kitur. Aišku, ryšius palaikėme ir su antrojų viešbučių savininku. Pas tą žmogų aš ir tikėjausi rasti prieglobstį. O kuo jis buvo vardu? paklausė grafas, kuris matyt vėl susidomėjo Bertučiaus pasakojimu. Gasparas Kadrusas. Jis buvo vedęs moterį iš Karkondės kaimų ir ją visi mes tik šituo jos kaimo vardu ir te žinojome. Vargšė moteris sirgo pelkių drugiu ir pamažu geso nuo įsekimo. Jos vyras buvo stiprus žaliukas, maždaug 45 metų ir nekartą sunkiomis mums valandomis pasirodė kaip sumanus ir drąsus žmogus. Kada šitai įvyko, paklausė Montekristas. 1829 metais jūsų šviesybė. Kokį mėnesį? Birželio. Pradžioje ar pabaigoje? Birželio trečiosios vakare. Taip, tarė Montekristas 1829 metų birželių trečiąją. Na, pasakokite toliau. Taigi pas tą kadrusą tikėjusi gauti prieglobstį. Bet kadangi net ir įprastomis aplinkybėmis mes niekada neidavome pas jį pro duris nuo kelių pusės, aš nusprendžiau nepažeisti šios taisyklės. Peršokau per sodo tvorą, prarupojau pro žemaugis alyvmedžius bei laukinius figmedžius, ir baimindamasis, kad kad rusų smuklėje gali būti koks nors keleivis, pasiekiau priestatą, kuriame jau nekartą buvau išmiegojęs naktį neblogiau kaip pačioje geriausioje lovoje. Šis priestatas buvo atskirtas nuo pirmo aukšto bendraus patalpos lentinę pertvarą, kurioje tyčia mums buvo palikti plyšiai, kad tinkamu momentu galėtume pranešti, jog esame kaiminystėje. Aš ketinau, jeigu pas kadrusą nieko nebus, duoti jam žinę, kad atvykau – baigti pas jį vakarieniauti, nes buvo sutraukdę muitininkai ir pasinaudojęs artėjančią audrą grįžti ant Ronos krantų ir sužinoti, kas atsitiko laivui ir tiems, kurie jame buvo. Taigi įsėlinau į priestatą. Šitai buvo padaryta pačiu laiku, nes kaip tik tuo metu į kambarį įėjo kadrusas ir atsivedė nepažįstamą žmogų. Aš sėdėjau tyliai ir laukiau ne dėl to, kad būčiau norėjęs nugirsti smuklininko paslaptis, bet kad negalėjau kitai pasielgti. Pagaliau šitaip jau yra buvę gal dešimt kartų. Žmogus, kuris atėjo kartu su kadrusu, matyt buvo ne pietų Prancūzijos gyventojas, o vienas iš komersantų, kurie atvyksta į Bokero mugę prekiauti brangenybėmis ir per mėnesį, kurį trunka mugė, ją suguža pirkliai ir pirkėjai iš visų Europos kraštų kartai sudaro sandėrius 100 ar 150 tūkstančių frankų. Sparčiai žingsniais kadrusas ėjo pirmasis. Paskui pamatęs, kad apatiniai patalpa, kaip visada tuščia ir kad ją saugo tik šuo, pašaukė žmoną. Ei, karkonte, šūktelėjo jis. Dvasininkas neapgavo, deimantas tikras. Pasigirdo džiaugsmų šūksnis ir beveik tuo jau pat laiptai subraškėjo, netvirtai žengiant jai silpnomis, lygos pakirstomis kojomis. Ką tu sakai, paklausė žmona, išbalusi labiau negu numirėliai. Sakau, kad deimantas tikras, Ir štai tas ponas, vienas iš geriausių Paryžiaus juvelyrų, pasiryžęs mums duoti už jį 50 tūkstančių frankų. Tik jis nori įsitikinti, ar akmuo tikrai mūsų ir prašo, kad tu jam papasakotum, kaip jau aš esu pasakojęs, kokiu stebuklingu būdu jis pateko mums į rankas. O kol kas, ponė, prašom sėstis. Aš atnešiu jums ką nors atsigaivinti, nes baisiai tvanku.